Այսօր արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Արցախի բնակիչները գտնվում են Ստեփանակերտ-Ակնա ճանապարհահատվածում, արգելելով Բաքվի ուղարկած կեղծ հումանիտար բեռի մուտքն Արցախ։ Մեզ ադրբեջանական ալյուր պետք չէ, ասում է Ասկերանի բնակիչ Հերմինե Խաչատրյանն, ով Երևանից այստեղ է։ Ես ուղղակի մեր արցախցիներին, մեր ասկերանցիներին կխնդրեի, մեր գյուղարանքին ժողովրդին, որ հնարավորություն ունե հենց հիմա էլ թող կյա իմ կողքից կանգնե ու մենք թողինք վեճ այս քայլը ադրբեջանցին անե։ Մունք իրանց հարամ ալերը թող լանչն կյա հսնե Արցախ։ Ես սախ մինչև վերջ սեստը վնեմ գնյա պայքարին ու թողելու չում կյա հսնե Արցախ։ Ադրբեջանը 40 տոննա ալյուրն ուղարկել է Կարմիր մահիկի միջոցով, մինչդեռ թշնամի երկիրը խոչընդոտում է միջազգային Կարմիր խաչի գրասենյակի աշխատանքը։ Կարմիր խաչի ավտոմեքենայից մարդ են առևանգում, թույլ չեն տալիս անգամ կենսական նշանակության դեղերի տեղափոխումը։ Ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը հանկարծ բարիացավ ու հումանիտար բեռ ուղարկեց։ Մարտունի քաղաքի բնակիչը, որ չցանկացավ ներկայանալ, նույնպես միացել է ակցիային։ Նա մյուս բնակիչներին եւս հորդորում է միանալ իրենց։ Պիտի թուրքը աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը օգտագործի էնել քողարկված իբր իրաք մեր մասին մտածում են իբր բարեգործություն են անում հումանիտար բերեն տեղափոխում ենք մենք իրանց կարիք չունենք եթե մտածող են ունենք մեզ ճանապարհ մայր հայաստանի հետ կապող դա բերձորի ճանապարհն է եթե բացում են բերձորով մեր հումանիտար բերների ոչ միայն հումանիտար այլ պետք է ռուսը իր պարտավորվածությունն կատարի 5 կիլոմետրանոց միջանցքը ինքը ապահովի որպես խաղաղապահ ներկայացուցիչ։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին, որպես միանամս Ստեփանակերտ ակնաճանապարհահատվածում հավաքվածների հետ այսօր հանդիպել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Նրանց հետ քննարկել են ստեղծված իրավիճակն ու նշել, որ իշխանությունները եւս դեմ են ճանապարհի բացմանն ու Բաքվի ուղարկած բեռի Արցախ մտնելուն կաղնումըք մինչև վերջ մեզ արցախցիներից ասած Ղարաբաղցուս գրոջ ճուղուպուրոք մոզկոտորել իննեն չի, սովածել ինի, ծարավել ինի, մուք ապրելանանք ապրումըք արցախում։ Իսկ են արցախցեն, որ մտացումա, որ պիտի թողի արցախը կինա։ Դա հավասարա նրան, որ իրան հնգերը վիրավոր դաշտում թողումա կինա։ Միշտ մտացացեք դա։ Վերստեղ վիրավորն է կան, ստեղ կա այրունը ողորված մի սուրպ հող, վեր մուք պարտավորուք պաշտպանին։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում Ասկերանի նախկին քաղաքապետ Ալյոշա Գաբրելյանը երեկ ասել էր, որ ադրբեջանցիները ռուսաստանյան խաղաղապահների անցակետն անցելու փորձում են վրաններ տեղադրել ադրբեջանցիներից 200-ից 400 մետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Մենք այստեղ ենք խոչընդոտելու հումանիտար բեռի մուտքն Արցախ։ Նրանց ուղարկած օգնությունը մեզ պետք չէ։ Թող բացենք հաշաթաղի միջանցքն ասել է Ալյոշա Գաբրելյանը։ Արցախի բնակիչները Ստեփանակերտ ակնա ճանապարհահատվածում մնալու են այնքան ժամանակ, մինչև որ Բաքվի ուղարկած բեռը յետ Բաքու ուղարկվի։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։